Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է։ Մեր հաղորդաշարն այս անգամ պատմելու է ձեռագործ աքսեսուարներով զբաղվող Անահիտ Աթայանի մասին։ Անահիտի հետ ծանոթացա պատահաբար։ Հերթական անգամ, երբ թերթում էի սոցցանցերի էջերը, հանդիպեցի Անահիտ բրոշ ապրանքանիշով նորաձև տարբեր աքսեսուարների պատկերների, որոնք աչքի էին ընկնում իրենց գեղեցկությամբ ու յուրահատկությամբ։ Ես փորձեցի բարձել այդ ապրանքանիշի պատմությունը եւ կապ հաստատեցի Անահիտի հետ։ Իմ զրուցակցուին պատմեց, թե երբ եւ ինչպես է ստեղծվել Անահիտ Բրոշ ապրանքանիշը։ Անահիտ Աթայանը 1 տարի առաջ որոշեց զբաղվել ձեռագործ բրոշների գործով։ Հիմնադրեց յուրօրինակ ապրանքանիշ, որը աքսեսուարներ գրող կանանց հնարավորություն է տալիս ինքնատիպ կերպար ստեղծել եւ լինել անկրկնելի։ Նախնական շրջանում, երբ որոշեցի զբաղվել այս գործով, ամենևին չէի պատկերացնում, որ կհասնեմ հաջողության։ Պատերազմից հետո անպայման ուզում էի մի բան անել, որը փոքրինչ կցրեր պատերազմի տխուր օրերը եւ երկար մտորումներից հետո սկսեցի ձեռագործ աքսեսուարներ պատրաստել։ Պատկերացրեք, որ ինձ հաջողվել է յուրօրինակ ծրագրի շնորհիվ սիրվել հանրության կողմից։ Մեղմ ճպտալով ասում է Անահիտը։ Նրա ձևակերպմամբ Անահիտ Բրոշի զարդերը գեղեցիկ փաթեթավորմամբ նաև հրաշալի նվերներ են, ու այդ նպատակով շատերը հաճախ են գնում դրանք։ Արհասարակ, աքսեսուարներն առաջին հայացքից գունագեղ են ու հետաքրքիր ասոցիացիաներ են առաջացնում մարդկանց մոտ։ Նրանք տրամադրություն ու տեսք են հաղորդում եւ ամենքին գտնում է իրեն հարազատ մի բան, ասում է կրծքազարդեր պատրաստող Անահիտը։ Այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ հրավերի համար։ Մոտ 1 տարի է, ինչ դուք գործունեություն եք սկսել։ Մի քիչ խոսենք այդ մասին։ Մտահղացումը ինչպես ծնվեց։ Սկզբից այսպես ծնվեց պատերազմից հետո վերադարձանք Արցախ։ Մի բանով ուզում էի զբաղվել, որ օրս ծրվեր, մի քիչ մտքերս ծրվեին։ Տենց պատահական Facebook-ում մի հատ նկար տեսա նոր եւ ասեցի ինչու չպատրաստել նոր բրոշ գնացի, գնեցի բոլոր անհրաժեշտ параգաները եւ սկսեցի գործել։ Նկարեցի սկզբում, որը շատ դժվար է, ինձ համար նկարել շատ հեռու եմ նկարելուց։ Հետո նկարածից վրա սկսեցի արդեն ուլունքներով գործել։ Շատ դժվար չարչարվելուց հետո ստացվեց բավականին գեղեցիկ ցույց տվեցի ընկերներից, հարազատներից, բոլորը հավանեցին ու այդպես էլ սկսվեց բրոշներ պատրաստելս։ Առաջին գործը, որ արեցիք, ինչ պատկերով էր։ Առաջին գործը սենց նուրն էր, նուրը մի քիչ ինձ համար սիմվոլիկ, խորհրդանշող միտք ունի, կապում է մեր հայրենիքի հետ, մեր ժողովրդի հետ, այդպես նոր պատրաստեցի, հետո երկրորդ երրորդ աշխատանքներից նույնպես նորեր էին այդպես տեսան հավանեցին Facebook-յան էջ բացեցի ու տեղադրեցի տեսա արձագանքներ կան այդպես պատվերներ ընդունեցի արդեն համատեղ գործակցելով պատվիրատուներիս հետ այդպես գործեցի իրենց հավանած նուրը եւ այլ բրոշներ ոչ միայն նուրի տեսքով Այս պահին մենք ձեր տանն ենք Անահիտ եւ ես տեսնում եմ թե ինչքան եք դուք զբաղված լինում, երեք փոքրիկների եք խնամում եւ դրա հետ միասին նաեւ զբաղվում եք ձեր սիրած գործով, որը արդեն կամած-կամած բիզնեսի է վերածվում, այո, ինչպես է դա ձեզ հաջողվում։ Ճիշտն ասած, ժամանակի մեջ չեմ կարողանում տեղավորել այդ երևի անընդհատ տունը, կենցաղը, երեխաները, Օրվա մեջ մի փոքրիկ ժամանակ ուզում եմ հատկացնել կտրվել Արոյայից ու իմ բրոշների հետ առանձնանալ։ Սիրում եմ այդ աշխատանքը, սիրում եմ զբաղվել, շատ-շատ հանգստություն է ինձ բերում։ Շատերն են հարցնում երեք երեխաների հետ ինչպես ես հասցնում, բայց ելի եմ ասում շատ հանգստացնում է այդ աշխատանքը, սիրով եմ անում, Երբ արդեն առաջին, այսպես ասած, ձեր գործերը ողջևորող էին եւ բավականին շատ մարդիկ հավանեցին, բացեցիք ձեր էջը եւ սկսեցիք ձեր գործնեությունը։ Հիմա դուք պատվերները on-line հարթակում եք ստանում։ Այո, հիմնականում on-line է լինում պատվերներս, տեղադրում եմ, տեսնում են, հավանում են, պատվիրում են, այդպես է հիմնականում։ Ինչ են ավելի շատ Ավելի շատ պատվիրում են հայկական թեմատիկ կռոշներ, օրինակ ունեմ հայուհիներ, տարբեր նորեկների հետ, առանձին հայուհիներ։ Իսկապես մեծ ողջավորություն եմ ստանում որ ընտրում են հայկականը, ավելի շատ ոգեշնչում են, որ չէ որ մենք ինքներս կարող ենք ճաշակ թելադրել, ես էլ նախընտրում եմ հայկական թեմատիկան ավելի զարգացնել հական մնացած այլ տեսակի բրոշները։ Ես օրինակ երբ համեմատություն եմ անցկացնում, մի փոքր, ասենք, տարիներով հետ գնանք, այսքան ակտուալ չէին կրսկազարդերը։ Այսօր գրեթե յուրաքանչյուր վրա կարող ենք տեսնել կրսկազարդեր։ Ճիշտ ասած, ես մինչև սկսել կրսկազարդեր պատրաստելս, երբևիցե ուշադրություն չէի դարձնում նույնիսկ չէի սիրում կրծքազարդեր, ինձ կարևորություն չէի տալիս, բայց որ հենց նուրը պատրաստեցի, շատ հավանեցի, հիմա որտեղով գնում եմ, ում նայում եմ, ուշադրություն եմ դարձում կրծքազարդերին, հետո նկատել եմ, որ մարդիկ առավելություն են տալիս կրծքազարդերին, մի քիչ զարդը ինքը տրամադրություն է հաղորդում, զարդը տեսք է հաղորդում, Այդպես ես էլ սկսեցի հավանել ու ես ինքս անձամբ կրում եմ, նվիրում եմ <laughs> այդպես։ Իսկ պատվերների մեջ ավելի շատ հիմա նաև շատ ակտուալ է գործնականում, այո, կրծքազարդեր կրելը ավելի շատ ձեր գործերում պատվիրատուները ինչ են պահանջում, ասեն գործնական, թե ավելի շատ երեկոյան։ Ավելի շատ գործնական են պատվիրում, քանի որ այսպիսի մի հանգաման կա, որ իմ պատրաստած կրծքազարդերի կարող ես եւ գրել ամենօրյա, զգեստի հետ կարող ես եւ տոնական երեկոյան զգեստների հետ գրել, լինում են հատուկ առանձնացող երեկոյան զգեստների համար կրծքազարդեր, բայց հիմնականում առօրյայում հիմա շատ են կրում երեկոյանը մի քիչ ակտուալ չէ։ հա. Երևանի տնտեսագիտական ֆակուլտետն ավարտած Անահիտը երբևիցե չէր պատկերացնում, որ կզբաղվի կրծքազարդերի պատրաստման գործով։ Նույնիսկ չէի կարողանում նկարել, անկեղծանում է զրուցակցուից։ Սակայն չգիտեմ, ամեն ինչ ստացվեց ինքնաբերաբար ու ես հասկացա, որ ունեմ ստեղծագործական ջիղ, վառ երևակայություն։ Անահիտ Աթայանը նշեց, որ գաղափարը կյանքի կոչելիս իրեն ամենաշատը խրախուսել են մտերիմներն ու հարազատները։ Նրանք հաջալերեցին նաև ամուսինն ու երեխաները։ Իդեպ Անահիտին հանդիպեցի տանը։ Իմ ներս մտնելու պահից մինչև մեր զրույցի վերջին վարքյանը 5-ամյա Մարիաննան մեր կողքից գետ մի վարքյան չէր հեռանում։ Ինձ հետաքրքրեց, երբ մայրիկը կրծքազարդեր է պատրաստում։ Նա նույնպես մայրիկի կողքից չի հեռանում։ Հարցից ժպտալով Անահիտը պատասխանեց, որ եթե նույնիսկ չի օգնում, ապա չի էլ խանգարում։ Իր օրինակով Անահիտը ապացուցում է, որ հնարավոր է ներդաշնակել գործարար կյանքը ընտանիքի ու երեխաների հետ։ Նրա կարծիքով կինը ամենուր պետք է իր պոտենցիալը օգտագործի, իսկ այդ պոտենցիալը միայն արտոնին գործերով եւ երեխաներով զբաղվելը չէ։ Ամեն ինչ պետք է լինի իր տեղում, ասում է Անահիտը։ Ես համոզված եմ, որ կինն ավելին կարող է անել։ Ավարտել եմ Երևանի մենեջմենտի համալսարանը, տնտեսագիտական ֆակուլտետը, բայց չեմ աշխատում իմ մասնագիտությամբ, տանտիրուհի եմ, Երբևից է պատկերացնում եք, որ ձեր նախասիրությամբ կզբաղվեք, որը այսպիսի առաջընթաց կունենա։ Գիտեք, երբևից է մտքովս չեր անցնում, որ կարող եմ բրոշ պատրաստել, ես էլ մեծ սեր չունեի, ուշադրություն էլ չէի դարձնում։ Բրոշ պատրաստել ու դրանով գումար վաստակել դա մտքովս անգամ չեր անցնում բայց դե սա արձագանքները եւ շատ ողջևորվեցի ու սկսեցի իմ ազատ ժամանակը ստրամադրեմ բրոշներ պատրաստելուն, տենց պատրաստում Առաջիկա ծրագրերի մասին մի քիչ խոսենք։ Ինչ ծրագրեր ունեք։ Ճիշտն ասած ծրագրերից տենց նպատակային չկա, նպատակը խաղաղություն լինի, Աստված մեզ խաղաղություն ապարգևի։ Նպատակները ինքնստիկյանք իրականանան, տենց խանութ, կրպակ, օնլայնել այդ գործը ամեն ինչ կապված է խաղաղության հետ, մեր երկրի խաղաղության հետ։ Այո, եւ մի քիչ էլ ավելի մանրամասն ներկայացնենք ռադիոյում գնդիրներին։ Այ այս պահին իմ ձերքի նուրն է, կրծքազարդ է։ Ինչպես եք պատահել։ Այս նուրը իմ առաջին աշխատանքներից մեկն է, որը ես շատ հավանում եմ։ Հիմա շատ տարբեր ձևերի քարերով, ուլունքներով նուրեր եմ պատրաստում, բայց այս նուրը իրոք շատ եմ սիրում, <laughs> շատ սիրունա թեկուզ առաջին գործս է, առաջին երկրորդ աշխատանքս է, բայց շատ շատ գեղեցիկ գործ է արվել, շատ սիրուն է։ Ահա։ Հավանում եմ։ Այս մասին մի քիչ խոսենք, ինչ է կպցված այստեղ։ Հետևի մասը կաշվից են պատրաստում, քանի որ կաշին ինքը ավելի բնական ու սիրուն տեսք հաղորդում, ավելի գեղեցիկ տեսք լինում, թե հետևի մասից, թե առաջնային մասով։ Իսկ ասենք, եթե հետադարձ հայացք եք նետում ձեր առաջին գործը եւ հիմա շատ են թերությունները։ Հա, ահագին տարբերություն կա, օրինակ հիմա որ նայում եմ անցած գործերից, ասում եմ, չէ, հիմա ավելի է ձերքս վարժվել, հիմա ավելի գեղեցիկ է գործերի ստացվում։ Միգուցե մի տարի հետո կասեմ, այս գործը ինչ եմ հավանի, բայց Ա, փորձում եմ ավելի գրագետ ու գեղեցիկ կատարել գործս, որ պատվիրատուին հաճելի առաջինը ինձ հաճելի լինի, որ իմ գործս շատ սիրուն ստացվի, եթե մարդը գումարավճարում պետքա դրա համար դիմացը շատ գեղեցիկ ու յուրահատուկ։ Իսկ որ գործերն են, որ ավելի շատ դժվարություն են պահանջում գործքազարդերի մեջ։ Տեսեք, օրինակ կան գործքազարդեր, որոնք պատրաստված են մանր ուլունքներով։ Դրանք ավելի դժվար են, քան մեծ ունքների հետ գործ ունենալը, բայց էլի իմ ասում ցանկացած գործում պետքա սեր ունենաս, համբերություն ունենաս, որ կարողանաս սիրով պատրաստել Ահա, ձեր աղջիկը ձեզ հետ բավականին կապված է, այս պահին էլ Մարիաննան մեր կողքին նստած է։ <laughs> Նա օգնում է ձեզ ձեր գործերում։ Եվ պատկերացրեք նա, որ ինձ չի խանգարում, արդեն իսկ օգնում է։ <laughs> Չի, չի խանգարում, հա, հավաքում է, ինձ օգնում է, տենց մամա գույների, հա, գույների հետ համադրության հարցում երեխաներս են միջամտում, մամա այս գույնը, այս գույնի հետ ավելի սիրուն կլինի։ Ահա Տորեն օգնում են։ Այո, չեն խանգարում, այդ արդեն օգնում են։ Շատ լավ, շատ բարի, շնորհակալություն։ Ինչն է ավելի շատ տպավորում Անահիտին եւ ոգեշնչում նոր գործեր ստեղծելու։ Պարզվեց, որ կրծքազարդեր պատրաստող աղջկան ամենից շատ ոգևորում է այն, երբ պատվերները հիմնականում լինում են ազգային մոտիվներով, քանի որ իր հիմնական նպատակն այն էր, որ เป զի ազգայինը պահպանվի եւ այդ նպատակին հասնելու համար ես անում եմ ամեն ինչ մեր զրույցի վերջում ասաց երիտասարդ գործարարը Այսպեսին ներ այսօրվա գործար Արցախը հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։